noctuo, birdo de la iaro, strigo minazzata de pereu. Per sia vocio, oni dire, la noctuo annonzas morton. Facte tiu subtila strigo mem appartenas al tre minazzatai animaloi. Tiun problemon nun rimarkigas ancau la Ceha Instituto de Ornitologoi, kiu proclamis noctuon, kiel birdo de la jaro dumeldec ok. La noctuoin protectas ancau Martin Schalek el Instituto de Biologio de Vertebruloi. Cial estas la ciara birdo de la jaro giuste la noctuo? La noctuo estis electita pro tio, char ni volis attentigi pri problemo quiu aperas en la agricultura regiono cun tre rimarcinda shrumpo de plua besta populatio quiu vivas en la agricultura regiono. La noctuo estas unu el tipai specioi quiu estis bunte disvasticinta ancora comence de la passinta iarcento. Gi estadis la plei grand nombra strigo. Dum la lastai sesdec iaroi, gi rapide malmultigis, cae nun gi estas ie la limo de pereo. Giuste pro tio, la noctuo estis electita. Ni volas attentigi pri problemoi, ciuin devas alfronti specioi, ciui vivas en la agricultura regiono. Ciom da noctuoi nun vivas en Cehio? Comence de la lasta iarcento, tie povus esti quelcae decoi da miloi da paroi, sed jam en la i iaroi iliai quantoi rapidege shrumpis. Nun tempe, ilia populatio estas tre malgranda. Niscias pri cent, gis cent tridec paroi da noctuoi, do giuste nur fragmento compare alla la stato anta u tride chiaroi. La noctuo mal aperas el nia regiono, cae ne temas nur priclanto. Gia disvastigio estas nun isolita en insuloi, antaue gi vivis facte en la tuta respubblico. Niai avoi cae avinoi conis gin gi estis conata tipo de birdo, non gi trovigas nur en malgrandai birdai populazioi en la norda regiono en Usti, en la centra regiono, cae en la regiono de Suda Moravio. Cion povas fari normala homo, porce la noctuoi revenu en nian naturon la noctuoi forlassis la agriculturan regionon, traslogicis en la proximetson de homai logeioi, set ancau tie ili devis alfronti multain dangeroin. Ni serciadis, kie nun la noctuoi plei ofte mortas, cae ni concludis, ke quardec procentoi mortas en tecnicae captiloi Kio estas ege granda nombro. Kiel kaptilo oni povas imagi bareloin de aquo, cuvoin, au starantain tuboin. La strigoi estas scivolai, kaj esploras tiuin objektoin. Ciam ili falas en starantan tubon, ili ne scipovas savisin. Alie dirite, se ne giardenumas cae ni havas la barelon en giardeno, estas bone meti tien exemple flosilon de polistireno au de ligno, porce la noctuoi, cae multai aliai bestoi, abeloi, papilioi, cae ranoi, successu savigi el tiu barelo. Alieni ciui povas pensi pritio, ke ni ne tondu la tutan gazonon, Ni lasu unuzonon netonditan. Tia netondita areo estas grava por ĉiuj insektoj. Ili povas bone vivi kaj mult obliĝi kaj tija subteni ankaŭ la noktuojn. Oni povas fari pli, Okupići pri malnovaj arboj, tie estas kavoj, nestoj por multaj birdoj. Ciui rimedoi quioi ple altigas buntetson de nia regiono, estas tre taugai por la noctuoi. Cia estas relato de publico cae strigoi? Ciu homoi interessigas pre strigoi? La strigoi estas tre carismai cae altiras grandan attenton. Prescau ciu tage ne visitadas farmistoin, cae parolas pre la noctuoi, cae aliae tipoi de strigoi. La farmistoi foie ne perceptas la minazzatan noctuon, char ciciam ululas en la garbeio, cae ili ne consigas al si, che gi estas unu el la plei minazzatai birrai tipoi en la Ceja Respublico. Se ni poste clarigos, che tiu ilia noctuo povas esti unu el lastai noctuoi de la regiono, ili fieras pritio, cae penas fari vere multe, por helpi defendi la noctuoin. Mi opinias, ca intereso de la giardenistoi, cae la publico, estas ver vere grandega.